ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo nas, braćo i sestre, samo dan pred velikim, radosnim praznikom, praznikom, veličanstvenim dolaskom na svet gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista. I raduju se srca naša već ovom predprazničnom radošću na današnji badnji dan kada simbolično unosimo u naše domove onoga koji je došao da nas spase, da u njih, u naše domove unese blagoslove, unese radost, mir, dobru volju, da unese slavu Bogu, da unese ljubav i mir i dobrotu među ljudima, Danas u Svetom Evanđelju čuli smo onu prvu glavu iz Matejevog Evanđelja. Glavu koja nas uvek najpre dočeka kada počnemo da čitamo Sveto pismo i ako smo u čitanju površni, ona nam često izgleda teška, dosadna, nerazumljiva zašto nabrajanje toliko imena nama beznačajni, nerazumljivi, nepojamni. A upravo je duboki smisao toga i zašto se to evanđelje čita baš danas u poslednju nedelju pred Hristovo rođenje. I sva ta imena, 14 kolena do Davida cara, pa 14 još do Seobe Vavilonske, pa još 14 do Josipa, obručnika presvete djeve. I svi su oni s verom čekali ono što je trebalo da dođe. Čekali ono što i mi čekamo od ovoga posta i što ćemo, ako Bog da, sutra u radosti dočekati i proslaviti. Oni su imali obećanje, a mi imamo istinu. Oni su bili srodnici Hristovi i kroz čitanje tog evanđelja mi čvrsto saznajemo da je Bog s nama, da je Bog jedan od nas, da je Bog kako i njihov, tako i naš srodnik, da smo velikim darom obdareni i osjeća srce naše da se velike stvari dešavaju. među ovim ljudima koji su pobrojani među ličnostima starog zaveta koji su živeli pre Hristovog rođenja. Ima i pravednih, ali ima i grešnih. Oni koji su se kroz tamu greha probijali verom, verom u to da će sinuti svetlost na kraju tame. I oni su ubrojani među Kristove srodnike. Tako da se i mi ne plašimo i ne bojimo, jer jako smo grešni, jako se i mi s velikom mukom probijamo kroz tamu greka, jako smo pritegnuti okovima tela, okovima sveta. Ipak smo srodnici Hristovi, ipak je Hristos došao da i nama daruje mir, da nam daruje slobodu, da nam daruje život, život i to večni život u neprekidnoj radosti. I On je nada naša, i On je smisao našeg života i trpljenje u našim patnjama i izlaz iz naših bezizlaza. On koji je Bog svojom silom nepojmljiv, svojom mudrošću nesaznajan, svojom veličinom neshvatljiv. On koji je sav svet stvorio i upravlja svime u ovome svetu, on je postao jedan od nas, čovek u svemu sličan nama osim u grehu. I upravo je došao tu da nam pomogne da i mi pobedimo taj zakon greka, da izbegnemo sve zamke đavolje koje su stalno uperene na nas i da postanemo ljudi, ljudi slobodni, istinski, onakvima kakvi smo i naznačeni da budemo kada nas je Bog stvorio. I imamo sve ove starozavetne pravednike, imamo njihovu veru čudesnu veru, jer nije uvek bilo lako slediti za Bogom. Vidimo već Abrama, rodonačelnika, kada je stao pred Boga i dobio zapovest da žrtvuje svog sina jedinca, sina koga je dobio pod stare dane, Eva je već imala tada 90 godina i ni sama nije verovala da će moći da rodi. Kada je dobila obećanje, da anđela sama se nasmejala tome. Ali tog sina koji, koga su blagodaću Božjom dobili, morao je da žrtvuje radi zapovesti Božje. I nije se pokolebao Isak, nije se pokolebao Avram. I zaista poveo svog sina i vezao ga. I već je podigao nož, ali gospod koji ne želi smrti ničiju, je samo ispitivao njegovu veru, zaustavio je anđelom njegovu ruku i tu veru je on, gospod, već znao, ali ju je trebao pokazati nama, jer mi I kada se desi neka mala nevolja, kada nam se neku porodici razboli pa smo spremni da se odreknemo svega, da idemo i kod pođa i kod ovih i kod onih, samo da bi rešili neki problem u ovom životu. I onda radi toga gubimo ono večno, ono što nam je obećano i što je radi nas pripravljeno. Gospod koji je došao u ovaj svet, koji se rodio u Vitlemskoj pećini, koji se rađa, evo i na svakoj svetoj liturgiji se on ponovo rađa i ponovo se žrtvuje radi nas i daje nam se, daje nam se da budemo jedno sa njim, da budemo njegova braća, njegovi braća i sestre, njegovi srodnici, da krv njegova bude i krv naša i telo njegovo da bude i telo naše. I nemojmo prezreti taj veliki dar, već zaista mi koji smo grešni, koji smo zaista u dubini prezirači Boga, koji stalno idemo nasuprot volje Božjoj, idući za svojom voljom, za svojim strahovima, svojim maloverjem, nemajući poverenje u to da je promisao Božji uvek tu sa nama i da nas Gospod koji nam je dao život, koji nam je dao i sveto krštenje, koji nas je prizvao poznanjem sebe, koji je postradao za nas, prolio svoju krv, neće nas pustiti da poginemo, samo ukoliko čvrsto verujemo u njega i prezrevši logiku ovoga sveta, krenemo za njim. I zato da sutra proslavimo njegovo sveto rođenje, radujući se i imajući u srcima svojim onaj radosni pozdrav anđela koji su se javili pastirima da bude na visini slava Bogu među ljudima i na zemlji da bude mira među ljudima, dobra volja. Toliko nam danas nedostaje te dobre volje. Svi smo nekako postali zlovoljni, prdavi, nervozni, nemamo razumevanja jedni za druge, slabo praštamo, dugo lopamtimo i onda i ne možemo osjetiti radost dolaska gospodnje, radost Božića, radost Bogomladenca Hrista. Zato trebamo promeniti sebe, trebamo čvrsto poverovati njemu i krenuti hrabro za njim da nas On uveri da je tu sa nama, a uveriće nas blagodaću svojom, kada osetimo mir i čvrstinu u svojoj duši i da nas više ništa ne može pokolebati, i onda smireno i hrabro, da ozmemo svoj krst, krst svojih nevolja i verom poput Isaka, poput Avrama, poput Jakova, da idemo kroz ovaj život, da idemo ka carstvu nebeskom, u zagrljaj, besmrtnome Otcu, kome slava sa jedinorodnim Sinom i Svetim Duhom, sada i uvek i u sve vekove. Amin.